عبد المحسن عباد در این کتابش میگه والعذر بالجهل في مسائل التكفير والتبديع للشخص المعين هو الذي عليه كثيرون من اهل العلم میگه و يعني عذر با جهل یعنی که عذر داده چکلی که میگه که شما عذری هستید عذر میگه مشرک است کسی که عذری است مشرک است گفته همه علم های اهل سنت حکم با کفر کرده است میگه عذر با جهل دادن در مسائل تکفیر و مبتدع گفتن برای یک شخص معین ببینید شخص معین هو الذي علیه كثيرون من اهل العلم میگه بسیاری از اهل علم میگه در همین اعتقاد هستند و هذه نماذج من اقوالهم فی ذلك اگر میگه نمونه از قول عالم ها میاریم پس اینجا را من خط کشیدگی هستم به خاطر اون که همه این قول عالم ها را نمیخونیم وقتمون طولانی تر یا که ثبتمون طولانی نشود چرا شما دیدیسین در اینجا ما خیانت نمیکنیم فقط همون جایهایی را که عذر و جهل دادگی هست ان همون جا را میاریم ابو تکفیر سوال میکنیم که این کی است ابو تکفیری یکم امام شافعی کی است اگر عبدالمحسن عبود حکم کردی بر رفت اکنون بیا بگو امام شافعی رحمه الله که سال 204 سال سال هجری وفات کردگی هست این بزرگوار کی است کو بگو ای کافر این این سبحان الله در ملت ابراهیم علیه السلام نیست این موحد نیست این توحیدش صحیح نیست این کفر به تاغوت ندارد الله پناهت از این اعتقاد خبیثی تو ای ابو جاهل ببینید امام شافعی رحمه الله وقت میگه و اما قبل قیام قبل قیام الحجتی فانه یعذر بالجهل میگه پیش از قیام حجت پس اون انسان رو میگه عذر به جهل داده میشد مسلمانی که ایمان دارد توحید دارد از جهل و نادانی در یگان کفریات میافتد یگان آیت قرآن رو رد میکند خودش نمیداند یا شرک میکند خودش نمیداند صفات الله رو رد میکند خودش نمیداند پس امام شافعی رحمه الله میگه فانه یعذر بالجهلی پس میگه او را عذر به جهل داده میشود یعنی که اون مسلمان معذور است ما را کافر نمیگیم میگد بگیم اون بیچاره عذر دارد یعنی که جهل دارد یعنی که معلومات ندارد در این باره از این حساب اون انسان در نزد امام شافعی کافر نیست در نزد ابو تکفیر او آدم قطعی امام شافعی هر دوشان کافر شد زیرا که میگوید که ابو تکفیر ببینید چی میگوید лекин озрулмушрик дидаву дониста мушрикро мушрик намояд мисли ҳамун мушрик аст шунидед озири мушрик мега ба мисли мушрик мушрик аст пас имом шофиӣ дар назди абу такфири абу муҳаммади мадани искандар чӣ будааст мушрик будааст алло пано тиҳад ин якм